Frank Suarez, egunon? Egunon zuri. Eh, zu Euskal Kulturera kundeko egitasmo ardura duntzira. Zurekin nahi patuko dugu, ipar hotx egonaldi artistikoa. Bigarren urtea da antolatzen duzuela. Uh, zara musikariei eh, sorkuntzarako gune bat proposatzeko sedearekin, edo zer da psikat elburua egonaldi horrekin? Bai, elburua da musika egonaldi uh, bat zuen eskentzea, ipar musikariei kantariei euh, eta musika saileko euh, eragileei. Euh, eta helburua da, zuzeneko bira batzu horrikusek uh, bain badituzte, edo disko bat ateratzen ba, bain badute, ba, bide batzu eskaintzea, uh, bai beraz, atabalen eta azpeitiako uh, sormen gunean gauza horien lantzeko. E, jaz, uste dut, eh, ekilan behar eh, izan zela horren eh, Eh, hartzaile, ezakit uh, eh, zer uh, bilan egin aurta zuek? Bai, egin du bilan zen uh, justuki aurten lehen deialdia izan da, deialdi publikoa, Ion eurten, ekilambertekin honbertekin arremanetan txartu ginen, eta berak ba, zuen disko baten uh, ateratzeko sedea, eta gure gana etorri zen, eta uh, itze ginez, zola, pentsatu ginen, ba, olako programa baten uh, eskentzea, proposatzea, eta berak ba, izan da gure, uh, nola ezan, uh, saioa, uh, Eh, eta beraz eta eh, plantan ezarri ginuen ba, egonaldi, bi egonaldi desberdin horiek ba, bere diskoa lantzeko eta zuzenerako orkesteko eh, eta eskentzeko publiko hori Horten, uh, japlariak otatu dituzue uh, ahi direnak bilakatzen rtz kolektiboa nola egin duzu autak eta hori? Horten eta hori, bonde jaldi bat enbitartez egina izan da, eta bagin hainbat kriterio bon, lehen kriterioa zen euskaraz kantatzea, uh, eh, iparaleko izaitea, uh, janik sartzeko hori zen, eta gero berezitasuna, egonkortasuna, proiektuaren ba, disko baten ateratzea, erretez eta kolektiboa konkista LPA sortu dute jonen apililean, eta ari dira, erraten duzu mesala, eh, gero eta ezagunagoak egiten dira, ari dira konzertuak egiten, bainan dira, eh, bidean dira egituratzeko bidean, eta hori importanta da zen, um, adibidez ez ginuen eh, Willis Drummond baten uh, proposamena kontutan hartuko zen, jadanik, ba, adibaitira, eta bon, biziki profesionalizatuak dira, eta bar, uh, beraz, uh, erretez eta kolektiboak hainbat kriterio biltzen zituen eta eh, lau eh, eragileen eh, artean, bas, egualdeko bi eta iparaldeko besti bien artean, aukeratu egin du erretezetako ekimoa. Gara idu, egon alde hortik hortatik oiti, berko dute zerbait ekoiztu, zerbait perda atera hortik konkretuki? Konkretuki ez dira behartuak zerbait ateratzeko, baina jadanik egonaldi, bi egonaldi horiek desberdinak dira. Lehena eginen da azpeitean, beraz dinamo sorgune hortan, eta baldintzak dira estudio batean bezalako lan batean eramaiteko. Beraz, idazkera, repika, gehiago eh, muga horiekin arnezagun. Bigarren egon aldia atabalen izanen da, eta hor, eh, konzertu baten eh, baldintza profesionalekin arituko dire lanean, beraz, argiak lantzeko, soinua, biztan dena, uh, aritzeko eta kokatzeko entxegoak egiteko. Eta hortik aterako dira, hori nahi nuke, eta eiek ere pentsatzen dut, ba, kontzertu, beste kontzertu mota bat eskaintzeko publikoari. Gila gura zuzeneko alantzea, eh, sorkuntza baino edo grabaketa baino. Bai, bai, bai, hori da, eta gero, bon, berbada, hortik sorkuntza edo nola erran, sorkuntza bat zuen uh, eh, sortzen baina baituzte, edo ateatzen baituzte, hainbat hobe egentzat, baina lehen, eh, lehen elburua da zuzenekoa, zuzenekoak edo aldu diren zuzenekoen uh, eh, lantzeko ba. Aurkeztu nordiren parteitak, zekit uh, eh, norekin uh, lortzen duzu justuki hori uh, proposatzen? Ba, zen plantan zerri dugu hori uh, musika bulegoarekin, hori da egualdeko egitura bat, ba, uh, Eusko Herreritzak bultzatzen duena eta Euskal musika sektorea lantzen duena uh, egitura bat hortara eh, lotuda lotu da azpeitiako uh, eh, sormengunea edo deitzen dena eh, kulturaz kulturko operatiba han badut badituzte ahal eta balin, lan egiteko balintza bikainak zoragarriak garriak, eh, eta iparaldeko ba, gure atabal aretoak ere bai ba, eskaintzen ditu olako egon aldi eh, aproposak egiteko eta eke beraz eh, hor dugu laugarren egitura hori. Mm. Untxo olertzeko ez da, ez da diru laguntza bat hor egon zuen eskuda, hien eskuda nola? Ba, egon aldia beraz badira baldintza ekonomiko batzu lau egunetako eh, egonaldi bat izanen da, eta partertzaile bakotxak ordaindua izanen da. Eh, alde batetik, gero gastuak eta aterbegastuak, apairu gastuak, eh, guzti horiek estaliak izan dira, lau egituren artean, eta, eta gero komunikazio lan bat ere bai egina izanen da, bon, edanik erretezita kolektibak badu Eh, media edo uh, egitura bat edo agentzia bat segitzen dituenak, eta beraz hortik aterako ditugu elementu bat ere bai, ba, laguntzeko, ondoko pausuen egiteko. Ez da aurre ikusia oraindikan uh, eh, kontzerturik edo emanaldirik, baina hori ez eh, dugu baztertzen eta ikusiko dugu nola egonaldiak pasatzen diren eta zen nolako balintzetan uh, eh, eskaintzen aldiren konzertu batzu. Finitzeko, uh, olako uh, ekimenak uh, eskertzen dira justuki artisten gandik, taldean gandik, uh, ipajaldean bezik euskorazai diren nentzat, berba gutxiago bada, uh, olakoak beharrezkoak dira. Ba, oberena, zen duke retista kolektiboko kidei eska, bai. eskatzea, baina uh, bildu gira, biztan dena horren aipatzeko eta espikatzeko ba, nola gauzak joango diren, eta biziki konten ziren. Bon, bora, ba, guri hori handi pentsatzen dut, eta ba, bihotzea zerraten zutela, eta hien di, ari diren bide hortan, uh, biziki aproposa zitzaien ba, olako tarte bat hartzeko, balintza honetan, ba, eien, eien lana hobetzeko, indartzeko eta mm. eta horre ere ikusten duzu, sorkuntzak behar duela bultzada bat, hala ere, olakotan edo? Ba, eta ikusten dugu, eta hori ez dut aipatu, amabi bat taldek parte hartu dutela iparaldetik, eta beraz beharrak badirela, eta hori iduritzen zauku, ba, bon, sinale bizikion bat, eta segitzeko olako eskaintza bat eh, proposatzen, garatzen ere bai, eta datorren urteari begira, bai adanik horri gira pentsatzen beste deialdi bat eh, eskentzia eta zabaltzea iparaldeko musika taldendako.